abe gaina toskiko. Beraz, gaina datozkigu, alarde iburuz, bai. bitz, bizka bat. Ba, jaiak e, zera parekidetasunian eta denok parte hartzeko aukerarekin izan dezagun guztiok. Alai, denak ospatu dezagun, eh, egun handia. E, plastiko beltzak plastiko beltz, noiz patxe, joango dira, konpoketara kondenatuta gaude, eta aurrea. Hogei urte, urren urtean, Bai, alaxe da, behar ditxunak emango, eh, behar diren urteak emango ditugu hau konpondu da din. Eta guztiak pozez ospatu dezagun egun handi jau. Ezkerrik asko da, animo.